Ya Rabbim Jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga Ya Rabbim Mehman qilgin didaringe yuzingga Ya Rabbim Jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga Ya Rabbim Mehman qilgin didaringe yuzingga Bandang sen deb ado bo'lsin mayli tandan judo bo'lsin bu jon senga fido bo'lsin ilohim qurbon bo'lsin senga qonim fido bo'lsin jismu jonim nurga to'lsin to'rt tomonim ilohim bandang sen deb ado bo'lsin mayli tandan judo bo'lsin bu jon senga fido bo'lsin ilohim Qurban bo'lsin senga qonim fido bo'lsin jismu jonim nurga to'lsin to'rt tomonim ilohim yo rabbim jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga yo rabbim mehmon qilgin diydoringga yuzingga yo rabbim jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga yo rabbim mehmon qilgin diydoringga yuzingga Mayli olgin yo'g'i borim og'am inim do'sti yorim yetsin senga ohuzorim ilohim faqat qalbim metin qilma borar joyim tutun qilma jahannamga o'tin qilma ilohim Mayli olgin yo'q borim og'am inim do'stu yorim yetsin senga ohuzorim ilohim faqat qalbim mitin qilma borar joyim tutun qilma jahannamga o'tin qilma ilohim yo rabbim jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga yo rabbim mehmon qilgin diydoringga yuzingga yo rabbim jamolingni ravo ko'rgan ko'zimga yo Rabbim mehmon qilgan didoringga yuzingga qalbim mushtoq zilolingga taslim bo'ldim jalolingga bog'lab qo'ygin halolingga ilohim ergashtirding haq oyatga yo'liqtirding hidoyatga yetkaz endi shahodatga ilohim qalbim mushtoq zilolingga taslim bo'ldim jalolingga bog'lab qo'ygin halolingga ilohim ergashtirding haq oyatga yo'liqtirding hidoyatga yetkaz endi shahodatga ilohim yo rabbim jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga yo rabbim mehmon qilgin didoringga yuzingga yo rabbim jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga yo rabbim mehmon qilgin diydoringga yuzingga